Atzo laborariak parixera horreldu dira eta zirkulazio horrendik moztua segitzen du zonbait lekutan frantzian. Joan den hasteko mobilizazio guztiek, dirudienez, funtzionatu dute. Oroar kamioian trafikoa erdi moztu edo bederen apaldu baitute. Autopistak eta zubiak blokatuz, kamioiak beste bide batzuk hartzera behartuak izan dira. Horrek, garraio enpresetako gastuetan eragin handia izan du, bide gastuetan eta ezantzan gehien bat. Eta horrez gain, zonbait lekutan kamioiak blokatuak geratu dira. Hori gertatu zaio irungo taberna garraioak enpresako kamioi bati, aito jagire enpresa buruak ohoitara ziduen bezala, eta kesua gertu da. Desbiratuko dute, baina karo, eh, hain zuzen ere kamioianek dauzka irulau banaketa egiteko, printzipioz gaur egiteko, eta denbora galtzen hasten bada, ba, gertea gaitzake, ba, banaketak ez egitea, kamioia hor blokeatuta gelditzea, kamioia den norbait dago, txoferrak kasunetan, e, eta bere etxean lo egin ordez, ba, kamerakian egin lo egingo du, A ber, nik beste mobidak ulertzen ditut, dena da ulergarria, baina ez dakit. Eta aito jakire ez da bakarra egoera hortan. Angeiru apesetxe ere, bera ere, garraioetan lan egiten du. Hala ere, mobilizazioan aldarrikapenekin bat egiten duela adierazi du. Itzuli gehiago, denbora gehiago, gastu gehiago azkenien. Ha, ah, bueno, eh, baina, bueno, aitzinetik jakiten da normalki ze bideak diren, eta orduan, bueno, aukera duzu beste bide bat hartzeko. Traba hundiena, e, eh, baionakoa da. Neri iruditzen zait, egin beharko ginukela, denak egin beharko ginukela zerbait. Erra nahi dut, ez nekazariak berri. Eta horrekin, azpimarratu du Europa osoan gertatzen ari zirela ekintzak, eta batez ere, guztion erronka zela.